Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė pilotui. O pilotas paklausė jį, ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė, tu pasakėjai. Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad pilotas vėl klausė Jėzų, tu nieko neatsakai, Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo ir pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie samišio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minę pradėjo prašyti to, ką visuomet pilotas darydavo. Pilotas prabilo. Ar norite, kad jums paleiščiau žydų karalių? Maty žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukursti žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems barabą. Tada pilotas vėl kreipėsi į juos, o ką man daryti su žydų karaliumi? Tie ėmė šaukti ant kryžiaus jį Pilotas dar klausė, o kągi piktą jis yra padaręs. Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti ant kryžiaus jį. Norėdamas įsiteikti miniai, pilotas paleido barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu nupynė uždėjo jam erškiečių vainiką ir pradėjo jį sveikinti. Sveika, žydų karaliau. Jie daužė jam galvą nendrinę lasdą, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčioje nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet jie išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirienietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas – žydų karalius. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus, vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Taip įsipildė rašto žodis – jis buvo priskaitytas prie piktadarių. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kreipydami galvas ir sakydami, šia tau, kuri sugriauni šventovę ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs. Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus kad pamatytume ir įtikėtume. Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji. Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko. Eloji, Eloji, lemasa bachtani. Tai reiškia, mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai. Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė, matai iššaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti tardamas. Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasę tuo metu šventovės uždangą perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė. Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Tarp jų Marija Magdalena, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo pasirengimas arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė į kapo rūsyje kuris buvo iškaltas uoloje ir užrytino angą akmeniu. Marija Magdalena ir Marija Jozės motina matė, kur jis buvo palaidotas.